الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijedije put istini do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nakon jedne e, hađijske kratke pauze, mi se ponovo srijedom vraćamo i družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog autora imama An-Nevevija, rahmetullahi alihi. Za one koji hajde da kažemo, su prvi put možda sa nama, prvi put čuju za ovu knjigu. Knjiga Rijadu Salihin je jedna zaista blagoslovljena, velika knjiga koju je uzvišnji Allah Tebar Kvetala podario velik blagoslov i velik prijem kod čitateljstva, kako kod nas, tako i u cijelom svijetu. Prevedena je na mnoge jezike, e, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo štampi je doživjela. Imame Nevi Rahmetullah Jalehi pokušao je iz šest najbitnijih zbirki hadijski u islamu. Postoji mnogo hadijskih zbirki, ali šest je definitivno najbitniji takozvani kutubu sitte, Buharija, Muslim, Tirmizija, Ebu Davud, Nesaja, Ibnu Mađe. To je šest najbitnijih hadijskih zbirki u islamu. Imam Nevi Rahmetullah Jalehi pokušao je jednostavno da i svih ti zbirki okupi hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Pa je ta njegova knjiga doista, doista doživjela veliki prijem kod čitateljstva. Mi se, evo, već duži vremena družimo sa ovom knjigom, laganim komentarom pojašnjavam određene hadise koje imam Nevi Rahmetullah i Alihi spomenuo u svojoj knjizi. Večeras se družimo sa 15. poglavljem e, Zikrullah, spominjanje veličanja uzvišenog Allaha na 627. stranci za one koji imaju knjigu ovog formata i koji želi da prati e, sajedno sa nama hadise i ajete koji imam nevi Rahmetullah Jalih spomenu u ovoj knjizi. Večeras govorimo, prije toga smo govorili o donošenju salavata na Allahu poslanika alihi salatu wasalam jedno interesantno, mnogo lijepo poglavlje u kojem smo govorili o vrijednostima donošenja salavata na Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ali smo isto tako i govorili o situacijama kada je propisano donositi salavate na Allahu poslanika alihi salatu wasalam i dosta drugih stvari vezani za ovo poglavlje. Večeras govorimo, e, počinjemo govoriti jer je ovo jedno malo veće poglavlje, E, govorimo o zikru Allahu, spominjanju uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala ili veličanju uzvišenog Allaha. Mi ako bi pogledali u ljude naših podneblja, znači ljudi koji govori bosanskim jezikom, vidjet ćemo da možemo reći da se dijeli u tri kategorije u pogledu ovog ibadeta. Vidjet ćemo da imate ljudi koji o ovom poglavlju ne znaju apsolutno ništa za njih je zikrullah, spominjanje Allaha, nepoznanica, kako teoretski, tako i praktično. Niti šta znaju o tom poglavlju, niti šta prakticiraju. To je jedna vrsta ljudi. Imamo drugu vrstu ljudi koji su možda i previše isforsirali ovo poglavlje, pa ćemo vidjeti da mnogo zikri, mnogo veličaju uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako vidjet ćemo da su u taj svoj zikr spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala unijeli mnogo toga od čega je Islam čist. Pa ćemo vidjeti da ljudi do te mjere, da ljudi uz muziku veličaju Allaha. Vidjet da su ljudi napravili e, posebne ceremonije probadanja iglama, sabljevima i svašta nešto od čega je islam čist i od čega je daleko. I imamo tu neku središnju skupinu koja je sigurno malehna, to je ljudi koji znaju za ibadet zikrullaha, veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, ali na ispravan način, onako kako je to činio Allahu poslanik, alihi salatu wasalam. Svakako, E, ovaj govor uvodni nas vodi u pravcu da spomenimo da je zikrullah, veličanje Allaha, spominjanje Allaha i badet. Kada ovu konstataciju privatimo i kada je uspostavimo, a definitivno zašto je ibadet? Zato što je veličanje Allaha, pokornost Allahu, mnogim kuranskim ajetima gdje je naređeno spominjanje Allaha. Zikrullah je pokornost poslaniku, mnogim hadisima gdje je naredio veličanje Allaha. Pa zikrullah, veličanje i spominjanje Allaha je ibadet. Ako smo ispravno shvatili tu činjenicu, onda šta? Islamski učinjaci kažu naši postupci, ljudi dijele se u dvije kategorije. Svi naši postupci u toku dana, od kako ustanemo, cijeli dan i najveći dok legnemo spavati, mogu se podijeliti u dvije kategorije. Imamo i badete. Imamo običaje. Kada su u pitanju ibadeti ne možemo ništa činiti osim ono za što imamo dokaz. Kada su u pitanju ibadeti, da bi neki ibadet uradili, klanjali namaz, podni i kindiju, akšam, da bi postili, da bi zekija činili i tako dalje, moramo to učiniti kako nam je vjera definisala – Kada su u pitanju običaji, kada su u pitanju naši e, obični postupci, tada možemo raditi šta hoćemo osim onoga što nam je Islam zabranio. Pa čovjek kad, kada ustane, može obući šta želi, može ići kako hoće kupiti auto, kupiti mobitel, kupiti laptop i tako dalje. Ali kada dođe da kupi alkohol, mi kažemo stop, to je islam zabranio. Neko želi da se bavi sportom, neko medicinom, neko informatikom, bujrum, ali kaže ja bi da prodajem drugu, zabranjeno. Pa u našim svakodnevnim postupcima mimo ibadeta možemo činiti šta hoćemo, osim onoga što je vjera zabranila, a malo je ti stvari koji su zabranjene. Suprotno je u ibadetima, ne možemo ništa činiti osim za ono što imamo dokaz. Pa je tako i sa zikru Allahom, ako hoćemo da veličamo Allaha, to je ibadet za koji ćemo biti nagrađeni, ali treba da to učinimo onako kako je to činio Allahu poslanik alihi salatu wasalam, jer kažu islamski učenjaci da bi nečiji ibadet, dobro dijelo bilo primljeno, mora da se ispune dva uvjeta. Prvi uvjet da to radimo radi Allaha. Pa čovjek ako zikri, ako veliča Allaha riječima subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah treba da to dijelo čini radi Allaha. Želim tim dijelom zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Ja to ne činim da me ljudi vidi, niti da me neko pohvali ili da ljudi primijeti kako sam ja bogobojazan i pobožan. Ne, ja želim Allahovo zadovoljstvo. To je prvi uvjet. I drugi uvjet da to bude u skladu sa sunnetom Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Pa naš zikrullah, veličanje Allaha, treba da bude u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. To su, po meni, neke veoma bitne uvodne stvari koje bi čovjek vjernik na samom početku ovog ibadata trebao da zna, a to je da znači u pogledu zikru Allaha, veličanja Allaha, imamo tri kategorije ljudi. Imamo ljudi koji ništa o zikru Allahu ne znaju, imamo ljudi koji u datom momentu i pretjeruju u pogledu zikru Allaha jer ga izvode na neispravan način i imamo ljude koji veličaju uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je to propisano i naređeno. Rekli smo da je zikrullah veličanje i veličanje E, spominjanja Allaha ibadet, samim tim da bi naš ibadet bio primljen, moramo ga činiti radi Allaha i moramo ga činiti shodno sunnetu Božijeg poslanika da bi na kraju krajeva kod Allaha to naše dobro djelo bilo i primljeno. Islamski učenjaci pisali su uh, zasebna dijela u kojima su govorili o vrijednostima zikra, o vrstovima, vrstama zika i tako dalje. Evo ja ću spomenuti nekoliko samo koristi, a, a nakon toga ćemo ako Bog da početi lagano komentarisati argumente koje imam nevi spomenu u ovom poglavlju. Pa kažu islamski učenjaci e, od koristi spominjanja Allaha. Znači kada kažemo zikru Allah, veličanje i spominjanje Allaha. Prva stvar moramo znati da nije uvjet da čovjek da čovjek bude pod abdestom. Čovjek može voziti auto, nažalost mi toliko vremena imamo slobodnog, koje nije popunjeno. Vozimo auto, je li problem da čovjek vozi auto i spominje Allaha? Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, la hawle wala la illa billah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Vozimo auto i veličamo svoma, svoga gospodara. Pa da bi, znači, činili zikr, spominjali Allaha, veličali Allaha, nije uvijek da budemo pod abdestom. Zato Allah Đelšanu kada govori o mu'minima kaže Ellezine jezkuruna Allahe qiyamen wa qu'uden wa ala džunubihim Oni koji Allaha veličaju i spominju i stojeći i sjedeći i nagijeti. Pa kada je u pitanju zikr, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, moramo razbiti tu neku, hajde da kažemo, neispravno ubjeđenja o zikru. Čovjek da bi zikrio mora imati posebno dijelo, mora biti posebno vrijeme, mora biti pod abdestom, mora biti u džami. Ne, ne, ne, ne. Veličanje Allaha u svakodnevnom životu. Nešto smo vidjeli, nešto što Začudilo Subhanallah, šta sam danas vidio. Allahu ekber, kako je ova zgrada velika. Allahu ekber i tako dalje. To bi trebao da bude mu'minov Život da je njegov život sav protkan zikrullahom, veličanjem, da naše uzrećice ne budu psovke, da nase, naše uzrećice ne budu vulgarni izrazi, da naše uzrećice budu zikrullah, spominjanja Allaha. La ilaha illallah, šta sam danas vidio? Allahu akbar, la haule wala la kuvata illa billah, šta je se desilo? Tako bi trebao da izgleda naš, naš svakodnevni život. Pa znači, ibadet zikrullaha treba da bude protkan kroz naš cijeli život. I vidjet ćemo ovdje, imam neveviće spomenuti, dosta ti argumenta kako čovjek kada legne spavati spominje Allaha, ustane i sna spominje Allaha, izlazi iz kući, jedi, završi sa jelom, oblači odjeću i tako dalje. Znači cijeli naš život bi trebao da bude veličanje Allaha, zikrullah, spominjanje uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa kažu islamski učenjaci od koristi zikrullaha, veličanje i spominjanja Allaha jeste da to odgoni šetana. Onog momenta kada insan spominje Allaha, definitivno će to odbiti šetana od njega u onom zikru kojeg čovjek spominje kada iziđe iskuće Bismillahi, tevokeltu, ala Allahi, la hawle, wala kuvata illa billah. Kaže, dođu šeitan i kaže jedan drugom, šta možeš čovjeku kojeg je Allah subhanu wa ta'ala i uputio i meleki ga čuvaju i zaštitio i tako dalje. Pa šeitan je odu od njega. Čovjek kada krene spavati, ako prouči ajtul kursi, od njega šeitan je odu. I tako dalje. Mnogo drugih argumenta koji nam potvrđuju da čovjek, ako je od onih koji veličaju Allaha, zikri, spominju Allah subhanu wa ta'ala, takav insan ne da šeitanima da mu priđu. Isto tako, Vidjet ćemo poslije u hadisu koji bilježi Buharija i muslim da Allah poslani kaže dvije riječi lake na jeziku drage milostivom, a teške na vagi dobrih dijela. Subhanallah i bihamdi, subhanallah il azim, ali ono što je nama bitno, drage milostivom, pa se zikrullahom, veličanjem Allaha, pogotovo onda kada razumijemo znanje zikrullaha. Lijepo je, počeli ćemo govoriti e, i spomenut ćemo mišljenje Ibnu Tejmije, da čovjek kada zikri Allah spominje, samo da kaže Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ne razmišljajući o tome, on će biti nagrađen. Jer Allah poslani Kurumasabu kaže, neka ti jezik e, znači neprestano bude vlažan od zikrullaha. Pa samo spominjati Allaha to je nagrada, ali je mnogo veća nagrada kada mi veličamo Allaha i znamo značenje tih riječi. Kada čovjek kaže la haule wa la kuvata illa billa, nema snage niti moći, ne može se ništa na planeti desiti osim Allahovom dozvolom. Kada čovjek kaže subhanallah, veličanstven neka je Allah koji nema nikakvi mahani. Velik broj naših ljudi možda nikada u životu nije razmislio o tome šta znači subhanallah. Posle namaza non stop, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ok, ali šta znači subhanallah? Subhanallah, ja tvrdim i veličam Allaha na način da on nema nikakvi mahani on je veličanstven, on je uzvišen, uzvišen neka je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Pa znači, zikr, kori zikra jeste da odagnava šeitana. To je put ka ljubavi milostivog i uzvišnog Allah subhanu wa ta'ala. Isto tako odagnava brige i tuge. Imamo argumente koji jasno potvrđuju da čovjek kada ima brigu, kada ima tugu, ako se posvijeti zikrullahu, veličanju Allaha, ako se posvijeti donošenju salavata na Allah poslanika se letu selam da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odagnati od njega te tuge i brige. Vi danas pogledajte, u apotekama najviše šta se koristi, najviše šta se kupuje antidepresivi. Ena bi zikri Allahi, tatma innul kulub, spominjanjem Allaha se smiruju srca. Odlazi iz ljudskih, iz ljudskih srca odlaze brige koliko mi danas imamo briga oko djeci, oko posla, oko nafaki i tako dalje. Da čovjek sjedni, ustao sam, hoću na posao pet minuta da odvojim svoga života, da veličam Allaha. Subhanallah, subhanallah, la hawle wa la kuvata illa billah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah je najveći, Allah je najveći. Hvala Allahu, veličanstven neka je Allah pa da to preplavi naše srce. To bi odagnalo i tugu i brigu iz naših srca. Zamislite da čovjek iz ubjeđenja kaže Allahu akbar. Allah je najve, najveći. Nema ništa veći od Allaha subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la kuvata illa billa. Nema snagi, niti moći, niti se išta može desiti. Osim s dozvolom uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala pa znači zikrullah, spominjanje Allaha, odagnava tugu, brigu, depresiju. Pokušajte, probajte, kada legnete spavati, veličajte Allaha, spominjajte Allaha, kada ustanete, kada se vozite u autu, kada ste u tramvaju, kada ste u liftu, kada sjedite i tako dalje. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi zikrullaha jeste da on i povećava na faku. Toliko se mi, toliko se žalimo, nema na fake, malo je para, malo je bereketa u tome što imamo. Jedna od stvari koju islamski učenjaci spominju kao vjerodostojna korist koja proizilazi iz zikrullaha jeste i povećanje na fake. Isto tako, Allah Žešanu kada u Kur'anu kaže Fezkuruni ezkurukum, spomenite vi mene i ja ću vas spomenuti. Pa je korist zikrullaha da uzvišeni Allah spominje one koji spominju Allaha. Kada je Ubej radi Allahu ta'alanu, kada je došao Boži poslanik Ubej ibn Kabu i kaže uzvišeni Allah mi je naredio da tebi proučim lem jeku nille vine keferu. Pa je Ubej ibn Kab zaplako pa kaže Allahu poslanik šta je kaže je li mene uzvišeni Allah spomenuo po imenu. On nije mogao da pojmi da može doći na nivo da njegovo ime uzvišeni Allah izgovori. Jer kada uzvišeni Allah to objavljiva Muhammedu alaih salatu wasalam, kaže Boži postanik, naredio mi uzvišeni Allah da tebi proučim ovu suru. Kaže on, je li moguće? da je moje ime izgovorio i rekao uzvišeni Allah. Mi imamo priliku da nas uzvišeni Allah svakim danom spomeni. Kaže Allah poslanik, ko na mene donese jedan salavat, uzvišeni Allah će na njega donijeti deset. Fedh kuruni, edh kurukum, Vi se sjećajte Allaha i Allah će se sjećati vas. Došlo je u redostorom Hadisu da Allah poslanik je rekao ko spomeni Allaha u samoći i njega će Allah spomenuti u samoći. Ko spomeni Allaha u društvu i njega će Allah spomenuti u društvu koji je bolje od toga. Pa mi zikrullahom imamo priliku da nas uzvišeni Allah spomeni. Isto tako oživljava srce. Ljudsko srce je čudo. Vi kada pogledate danas ljude, hajde da kažemo, na terenu, vidjet ćete da imate ljudi čije srce je živo. Čovjek čuje hadis, čuje ajed, zaplači. Imate ljudi, e, vidi, čuje, sluša, ništa. Njegovo srce je kamin. Allah Đelšanu kada u Kur'anu govori o srcima, kaže ثُمَّ qaset qulubuhum. Nakon toga njihova srca su, kaže, postala tvrda i gruba, pa su postala tvrđa od kamena. Zato je došlo u ovom kuranskom ajetu Ela bi zikri Allahi tatma innul kulub Spominjanjem Allaha se smiruju ljudska srca. Pa čovjek veličanjem Allaha mekša svoje srce, smiruje svoje srce. Nama je danas i te kako potrebno da se naša srca smiri da naša srca, kada im se citira kuranski ajet, da taj ajet nađe prostora ka tom srcu. Nažalost, imamo koliko hoćete ljudi, brate, rekao je uzvišeni Allah, sestro, rekao Allahu poslanik, kao da zidu govoriš. Zašto? Jer je njegovo srce kao kamin. Pa zikrullahom, veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, smiruju se ljudska srca. Isto tako u mnogo hadisa je došlo ko kaže određeni zikr, bit će mu oprošteni grijesi, pa se zikru Allahom, veličanjem Allaha, kao što ćemo vidjeti u narednim hadisima, brišu grijesi. Allahova milost prema ovom ummetu jeste da čovjek sjedi i sto puta kaže La ilaha illa Allah, wahdehu la šerike, la lehul mulku, wa lehul hamdu, wa hu ala kulli še'in qadir, pa dobije nagradu ovako, pa dobije nagradu onako, velike nagrade, čak u nekim hadisima se kaže bit će mu oprošteni grijesi, makar i bilo kao morske pjeni. Zašto? Za zikr, zikrullah. Pa je ovo jedan od najveličanstvenijih ibadita. Ovo trebate zapamtiti večeras. Zikrullah, veličanje Allaha, jedan od najvećih ibadeta u islamu, jedan od najlakših ibadeta u islamu, a jedan od najzapostavljenijih ibadeta u islamu. Ovo su tri komponente veoma bitne jedan od najlakših ibadeta, jedan od najvećih ibadeta i jedan od najzapostavljenih ibadeta. Subhanallah il azim. Lahak, je li teško zikriti, je li teško spominjati Allaha? Sjedi i veličaj Allaha. La haule wa la kuvata illa billa, la ilaha illa Allah i tako dalje. I lahak ibadet, ni zisku od nas ni pare, ni trud, ništa. Lahak ibadet, za njega se obećaju velike nagrade a isto tako zapostavljen. Pa je ovo prilika da se ako Bog da svi međusobno preispitamo i da počnemo oživljavati ovaj veliki ibadet. I za kraj, rekli smo, to je jedna od koristi zikrullah, jeste da e, od naših srca odstranjuje grubost i onu, hajde da kažemo, neprihvatanje onih dokaza e, vjeri. Nakon toga, e, mi lagano ako ćemo početi, ako Bog da, e, počet ćemo e, spominjati argumente koje imam, ne vi rahmetullah, ja ne ispomenu u ovom poglavlju, pošto rekli smo veliko poglavlje, koliko ako Bog da stignemo, pa ćemo sljedeći sredi nastaviti. Prvi ajet imam ne vi je citirao iz suri El Ankebut, vole zikrullahi ekbar. Ovaj kuranski ajet ima doista e, dosta različitih tumačenja, u svakom slučaju mi ćemo samo prevesti njegov, njegov, e, njegov značenje, a spominjanje Allaha pobožnost je najveća. Allahu ekber, vole zikru Allahi ekber, spominjanje Allaha pobožnost je najveća. Ovo je prijevod po jednom tefsiru, postoji drugi tefsiri, ali ono što je nama generalno bitno da ovaj ajet, Po ovom tefsiru ukazuje da je veličanje Allaha jedan od najvećih ibadeta u islamu. Veličanje Allaha. Zato, eh, gdje je tu veza? Zašto mi ne veličamo uzvišenog Allaha? Zato što je oslabila naša svijest u Allahu, naša ljubav prema Allahu. Zašto non stop govorimo o mobitelima? Zašto non stop govorimo o internetu? Zašto non stop govorimo o futbalu? Jer to volimo. Da mi volimo uzvišenog Allaha, mi bi se njega sjećali, mi bi njega veličali, mi bi njega zikrullahom, znači, spominjali. Pa je tu veza kada insan bude od onih ljudi koji su gafilin, nemoj da budeš od gafila, nemoj da budeš od onih koji se ne sjećaju Allaha, koji su zaboravili Allaha, ne su Allahe, fenesijehum, oni su Allaha zaboravili, pa je Allah zaboravio na njih. A vidjeli ste, fevkuruni, evkurukum, evkurukum, kako uzvišeni Allah svoje robove nagrađuje shodno dijelu koje uradi. Spominjite vi mene, sjećajte se vi mene, veličajte Allaha pa će vas Allah se sjetiti. Nesu lohe fenesijehum, oni su Allaha zaboravili. Pa i ni Allah zaboravio. Ne treba čovjeku veća kazna na dunjalku i na ahiretu, nego da ga zaboravi njegov gospodar. Allahu poslanik je govorio u jutarnjem zikru وَلَا تَكِلْنِي إِلَا نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ Nemoj me, gospodaru, prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. Allahu ekber, Allahu poslanik, najbolji Allahov rob, nemoj me, kaže gospodaru, prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. Teško se onome koga zaboravi njegov gospodar ali će ga zaboraviti onda kada on zaboravi gospodara. Ne su Allahe. Prvo smo mi na potezu. Oni su zaboravili Allaha, pa je njih zaboravio Allah. Fev kuruni, spomenite vi mene, pa ću ja vas spomenuti. Blago se ono mi. Ko spomini Allaha, pa njega njegov gospodar bude spominjao. A teško se onomi ko zaboravi na svoga gospodara i namazom, i postom, i zekijatom, i zikrullahom, pa će zaboraviti na njega njegov gospodar. A teško se onom insanu kojeg njegov gospodar zapostavi. Pa kaže se, znači u ovom kuranskom ajetu u suri El Ankebut, vole zikrullahi ekbar. Ovdje je prevedeno, a spominjanje Allaha pobožnosti najveća. Definitivno, definitivno, kroz razno razne druge e, kuransko-hadijske argumente mi smo shvatili da je definitivno e, zikrullah, veličanje uzvišnog Allah s.w.t. jedan od najvećih i najboljih ibadeta. U drugom ajetu koji je citirao Imam Ennevi, to je ovaj ajet iz Sure el-Bekar, Fezkuruni ezkurkum, sjetite se vi mene i ja ću se sjetiti vas, pa smo rekli da je ovo jedan od dokaza da uzvišeni Allah subhanahu wa taala svoje robove nagrađuje shodno djelu koji oni uradi. Koliko imate drugih argumenta, ja sam jednom držao kompletno predavanje, dobro se dobrim vraća, znači insan kada uradi dobro djelo, na isti način će mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzvratiti. U ovom slučaju je kada se insan sjeti Allaha, veliča Allaha, pazi njegove granice, Allah Đeršanu će se njega sjetiti, a isto tako kada insan zaboravi na svoga gospodara, na njega će zaboraviti njegov gospodar. Nakon toga u suri El-A'raf uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْوًا وَخِيفَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ I spominji gospodara svoga ujutro i naveći. Prva stvar, ovaj ajet nam kao da je ajet koji pojašnjava edeb, kako da spominjemo i kada da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, spominji svoga gospodara i ujutro i na veći. Mi imamo nešto što se zove jutarnji večernji zikr. Nažalost, velik broj ljudi nikad nije čuo da postoji i badet jutarnjeg i večernjeg zikra, ali zato velik broj ljudi ima potrebu da ide, da mu se uči rukja, zato što nije zaštićen, zato što znači ne uči zikrove jutrom i na večernji. Pa kaže uzvišeni Allah, ispominji gospodara svoga ujutro i naveći, klanjaj saba, klanjaj akšam, nakon toga ostani, odzikri, spominji Allaha, veličaj Allaha, subhanu wa ta'ala. Vidjet, vidjet ćemo u hadisima koji će nam doći kakve velike nagrade očekuju ljude koji nakon namaza kažu 33 puta subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Pa kaže se u ovom ajetu sure Araf, ispominji gospodara svoga ujutro i naveći u sebi. U sebi, ponizno i, stra, i sa strahopoštovanjem, ne podižući jako glas. Pogledajte kako nas islam non stop uči da budemo nekoj sredini. Tiho, lagano, bez nekog urlanja. Tako mi Allaha čovjek može otići na YouTube. E, mimo naše državi, pa i u našoj državi pogledat neke ljude, uzmite, e, uzmite za, za lutalu sektu šija, kada se lupaju, kada kao oni veličaju Allaha, kada oni spominju Hasana, kada oni spominju Huseina i tako dalje. Nešto što je u koliziji sa zdravim razumom, Allah Đelšanom kaže, veličaj Allaha tiho, u sebi, sa strahopoštovanjem, Elhamdulillah, la haule wa la kuvata illa billah. Nema potrebe da čovjek galam i da urla. Jedne prilike Allah poslanik je bio na putovanju, pa su osabi malo povisili ton zikrijeći, spominjući Allaha. Kaže Allah poslanik, ali se letu sram, šta vam je? Vi ne dozivate nekoga ko je daleko. Tiho. Tiho tiho, pa je jedan od ediba da čovjek kada zikri, kada veliča, spominje Allaha da to čini znači sa strahopoštovanjem, na ti, znači tihim glasom, bez ikakvog urlanja, bez ikakvih mikrofona, bez ikakvih ceremonija, znači da čovjek to radi sa strahopoštovanjem, zbog uzvišenosti i veličine onoga koga veliča. Pa nas ovaj ajet uči, spominjite Allaha jutrom, spominjite ga na veći u sebi, ponizno, sa strahopoštovanjem, ne podižući jako glas i nemojte biti nemarni. u ovom kontekstu nemojte biti nemarni, nemojte biti od onih koji su zaboravili na Allaha, nemojte biti oni koji ne spominju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže se u suri El Džumu'a u desetom ajetu وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ I Allaha mnogo spominjite da biste postigli ono što želite. Pogledajte kako uzvišeni Allah se ovdje obraća. Vazkurullah kethiran, spomnite Allaha mnogo, zbog svih onih koristi koji se vraćaju dunjalučko ahiretski nama, zikr je ibadet propisan, rekli smo, ne treba nam abdest, ne treba se okretati prema kibli, čovjek može sjedeći veličati Allaha, stojeći, radijeći, ležeći na boku, Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim oni koji spominjaju Allaha i stojeći i sjedeći i ležeći čovjek kada legne u postelju veliča Allaha spominje Allaha ali pogledajte ovaj kuranski ajet kaže uzvišeni Allah i Allaha mnogo spominjite kakva je korist da biste postigli ono što želite Allahu ekber. Hoćeš da postigneš dunjalučku korist, što više zikrullaha, što više dovi, što više spominjanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, što više istighfara, što više vezi sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Hoćeš ahiretsku korist, hoćeš ahiretski uspjeh, što više zikrullaha, što više spominjanja uzvišenog Allaha. Isto tako Allah Žešanu u suri El, El Ahzab kaže zadnji dio ajeta وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَجْرًا عَظِيمًا i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koji često spominju Allaha Allah je doista za sve njih oprosti veliku nagradu pripremio. Ovo je jedan poznati kuranski ajet gdje uzvišen Allah spomenuo, ne znam sad tačno, možda preko deset različitih opisa koji se nalaze pri mu'minu, gdje bi se svako od nas trebao testirati, ali na kraju zadnji opis jeste da kaže uzvišeni Allah i oni muškarci koji mnogo veličaju Allaha i one žene koji mnogo veličaju Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala je za njih pripremio e, oprost i veliku nagradu. Pa znači oprost, velika nagrada postiže se između ostalog, između ostalog spominjanjem, čestim spominjanjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah suri Al-Ahzab ponovo, Jeladina amenu zkurullahe zikran kethira wa sebihuhu bukraten wa asila o vjernici često Allaha spominjite i hvalite ujutro i na veće ga veličajte. Naredba, O vjernici, često Allaha spominjite. Zato smo rekli na početku da je zikrullah, spominjanje Allaha, veličanje Allaha i badet. Kada čovjek često zikri i spominje Allaha, on se time pokorava ovom kuranskom ajetu. O robovi, o robovi moji, često Allaha spominjite i jutrom i naveče ga veličajte. <clears throat> nakon toga, nakon toga, Imam Nevi počinje sa citiranjem hadisa, mi ćemo spomenuti nekoliko hadisa, inšala, i time ćemo, ako Bog da i privoditi kraju ovo naše druženje, ovo je e, jedno veliko poglavlje, lijepo poglavlje, u kojem ćemo, ako Bog da, naučiti mnogo toga, ali evo nekoliko hadisa o ovoj tematici. 1408. E, hadis, onaj poznati hadis, e, hadis kojim je Imam Buharija završio svoj sahih. Imam Buhari je završio ovim hadisom sahida Allahu poslanik ali se letu selam kazao kelimetani hafifetani ale lisani thaqilatan fil mizani habibatan lar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaže Allahu poslanik dvije riječi lake na jeziku subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim vidite kako je lagano i kazati subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dvije riječi dvije rečenice dva zikra lagahna na, na jeziku. Hafifetani ala lisani, feqiletani fil mizan. Teške, dobro teške na vagi dobrih dijela. Hoćeš da tas tvojih dobrih dijela na sudnjem danu bude težak što više ovih riječi. Zašto? Jer je poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, rekao za ove riječi da su teške. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim. Ustani zajutra, prije doručka, poslije doručka, prije što kreneš na posao, u autu, u liftu, idući, pješačeći, Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim. Zašto ja to govorim? Želim da na ta svojih dobrih dijela stavim mnogo teških dobrih dijela dvije riječi lagane, teške na vagi dobrih dijela i šta još? Habibe tani ila rahman. One su drage milostivom uzvišenom Allahu. Allahu ekber. Želiš da uradiš nešto što voli tvoj gospodar? Onda su to ove dvije riječi, ove dvije rečince, ova dva zikra. Subhanallah i bihamdihi. Subhanallah i l'azim. Lahke riječi, Lake, lako je zaista izgovoriti. Bio čovjek Arab ili bio bosanac, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim. Teške navagi, dobrih dijela na sudnjem danu i drage našim gospodaru. Ono što je interesantno ovdje, e, meni se svidjelo, ima sigurno negdje u arhivi, možda pri neki 5-6 mjeseci u džami kralja Fahda, Hafiz Alija Rahman održao jednu kompletnu hudbu samo o zikru Allahu subhanallah. Zaista lijepa, e, fascinantna, lijepa, korisna hudba. E, velik broj ljudi naših ne zna šta znači subhanallah neka je veličanstven uzvišeni Allah, naš gospoda. Kada čovjek kaže subhanallah, kao da na taj način kaže moj gospodar je veličanstven, moj gospodar nema nikakvih mahana, moj gospodar je savršen. To je osnova teuhida, to je osnova vjerovanja, da sve što se na zemlji dešava, dešava se Allahovom odredbom, sve ima svoju mudrost. Mi nekada desi nam se nešto u životu, teško, neki musibet, neka nedaća. Našim pogledom dunjalučkim to je za nas šteta. Ne možemo to razumjeti, ali uzvišeni Allah je savršen. Uzvišeni Allah je mudar. Sve što se dešava ima svoju mudrost. Pa kada kažemo subhanallah, veličanstven je moj gospodar. Moj gospodar nema nikakve mahani. On je taj koji stvorio čovjeka. On je taj koji zaslužuje da se samo njemu i badeti čini. Zašto? Jer je veličanstven. Zato što nema mahani. Pogledajte, primjer radi. Dođu vam ljudi u Indiji i kaži ovo je moje božanstvo, krava. Krava i nakon dvije, tri godine on tu kravu zakolje i pojede. To je njegovo božanstvo. Da, to je znači daleko od razuma. Ali uzvišeni Allah, zato i kažemo Subhanallah. Veličanstven neka je moj gospodar, savršen, potpun. Njegova imena su potpuna, njegova svojstva su potpuna, njegovi postupci su potpuni. Pa znači, e, ovo je temelj islama, temelj imana, temelj vjerovanja da izgovorimo ove riječi sa potpunim ubjeđenjem. Subhanallahi, vobihamdihi, neka je hvala Allahu, neka je veličanstven Allah. Subhanallahi l'azim, neka je veličanstven uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Pa je to, znači, kraći neki prijevod e, značenja ovog zikra. <clears throat> Ono što je e, što želim da spomenem na početku opet ovog poglavlja, e, Ibn Taymije Rahmetullah Jalih kada govori o zikru, ovo je lijepa, pomeni interesantna i korisna činjenica, kaže e, u pogledu zikra ljudi se dijele u četiri kategorije. Imamo ljude koji veličaju Allaha i jezikom i svojim srcem. Znači imate čovjeka, sjedi, zikri, veliča Allaha i razmišlja o Njegovo srce je prepuno značenja tog zikra. لا حول ولا قوة illa بالله La ilaha illa Allah. iz ubjeđenja. Imate dosta puta ljudi kaj la ilaha illa Allah. ne zna čovjek šta je go rekao, ne zna njegovo srce šta to znači, ne zna šta znači Allahu Ekber, ne zna šta znači Alhamdulillah, ne zna šta znači Subhanallah, ne zna šta znači Estagfirullah. Pa kaže Ibnu Tejmije, četiri su kategorije ljudi u pogledu zikra. Najveća kategorija jeste da čovjek i zikr, zikr čini jezikom i srcem. Njegovo srce je ubijeđeno, razumije šta zikri. Druga kategorija jeste da čovjek samo zikri srcem. U situaciji, kaže, kada čovjek ima govornu mahanu ili ne može govoriti, u svome srcu veliča Allaha, razmišlja o Allahu, razmišlja o njegovim znamjenjima, To je, kaže, isto lijepa kategorija u slučaju kada čovjek ne može da veliča Allaha. Ima, kaže, treća kategorija, to su ljudi koji Allaha zikrus, zikre, spominju, veličaju, ne razmišljajući o tome. Jednostavno imate ljudi, možda mi u velikom broju slučajeva skoro pa svi potpadamo u tu kategoriju, a to je da čovjek zikri poslije namaze, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ne razmišljajući o tim riječima, alhamdulillah, Allahu ekber, Subhanallah i tako dalje. Kaže šehu Lisa ibn Taymije, to je niža stepenica, ali će čovjek biti, biti za to nagrađen. Jer on na taj način ipak potpada pod ajete gdje se naređuje zikr. Potpada pod hadise u kojima se naređuje da čovjekov jezik bude neprestano upošljen zikrom ali je to definitivno niža stepenca i ona ostavlja manje traga na čovjeka za razliku od onog, onog nivoa kada čovjek sa ubjeđenjem, sa razmišljanjem, sa razmišljanjem i svatanjem značenja zikra izgovara taj zikr. I kaže četvrta kategorija, to su kaže hale tu el hasirin stanje oni kaže koji su gubitnici, to su oni koji ne zikri, ne spominju Allaha ni jezikom ni srcem. Nažalost, garantujem da je velik broj našeg naroda takav. Rekli smo na početku da se ljudi dijeli u tri kategorije, a mislim da je definitivno najviše oni koji o zikru Allahu, o viličanju Allaha, o spominjanju Allaha ne znaju apsolutno skoro pa ništa. <clears throat> Nakon toga kaže su hadisu 1409. Eh, od Ebu Hureyre radi Allah, to nas prenosi da Allah poslanik rekao da izgovorim riječi subhanallahi ve bihamdihi, da izgovorim riječi subhanallah, والحمدu lillah ولا ilaha illa Allah Wallahu akbar ahabu ilaye mima talat alihi šems kaže Allah poslanik da izgovorimo ove četiri riječi vjerujte da danas nismo naučili ništa da danas nismo čuli ništa korisno fala Allahu družice sa eh, kuranskim ajetima sa hadisama Božijeg poslanika sve je to korisno ali da nismo čuli ništa da smo čuli samo ovo ovaj hadis ovo je dovoljno kaže Allah poslanik da kažem ja subhanallah Elhamdulillah. La ilaha illa, wallahu ekber. Draže je meni to od onoga što sunce obasja. Allahu ekber. A pogledajte koliko nam treba vremena. Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu ekber. 15 sekundi po nekom najsporijoj verziji. To je poslaniku bilo draže od svega što sunce obasja. Allahu ekber. To je bilo razmišljanje Allahog poslanika, alaih salatu wasalam, razumijevajući, spoznavajući težinu tih riječi. Subhanallah, moj gospodar je veličanstven. La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, nema niko ko zaslužuje da mu se robuje, da mu se ibadeti čini osim Allaha. Elhamdulillah, hvala Allahu na svim blagodatima, na svim nijametima i riječima i jezikom i srcem. Hvala mome gospodaru. Juče prekući sam objavio jedan post i zajutra na Facebooku o tome koliko ljudi zaspi pa se ne probudi, koliko ljudi je u bolnici, koliko ljudi je protjerano iz njihovih domova, koliko ljudi nema vodu za piće, koliko ljudi nema šta da jede a nas je Allah počastio i zdravljem, i blagostanjem, i vodom, i hranom, i imanom. Koliko je ljudi na planeti, milijarde, koji ne vjeruju u Boga, ljudi robuju kravama. Tebe Allah uputio na put Islama, pa zar ne treba da rekne im gospodaru, Alhamdulillah, tebi gospodaru hvala. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar, kaže Allah poslanik, te su mi riječi draži od cijelog dunjaluka. Nakon toga, kaže se u vjerodostornom hadisu, kojeg bilježi e, imam i Buharija i Muslim, od Ebu Huriri radi Allah, te nas prenosi da Allah poslanik, ali sad sam rekao, onome ko jednom danu, sto, e, danu stotinu puta izgovori sljedeći zikr, La ilaha illallah, wahdehu, la šerike leh, lehul mulku, walau alhamdu, wahu ala kulli še'in qadir. Jednostavan zikr. 100 puta čovjek sjedne desetak do 12, maksimalno 15 minuta da mu treba da čovjek kaže La ilaha illallah wahdehu la šerike le, lehul mulku, l'hamdu wa wahu ala kulli še'in qadir. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, onaj ko taj zikr rekni e, stotinu puta, računa se kao da je iz robstva oslobodio deset robova. Deset robova. Zamislite sada, u čovjeke u vremenu kada imaju robovi. Cijena jednog roba je, nije rob jeftin. Rob je, znači, ko u današnje vrijeme možemo kazati kao neku vrijednost auta. Pa čovjek koji stotinu puta kaže La ilaha illallah, wahdehu, la šerike leh, lehul mulku, wala ulhamdu, wahu ala kuli šin kadir, kao da je oslobodio deset robova. To je velika nagada. Upiše mu se stotinu dobrih dijela, oprosti mu se stotinu grijeha i to će mu biti zaštita očetana sve dok te zanoći i niko od njega neće učiniti nešto bolje osim onoga ko te riječ izgovori više od njega. Allahu ekber. Znači deset robova oslobođenih. Stotinu dobrih dijela, stotinu griha izbrisano. će taj dan do kraja dana zaštićen od šitana. I niko od njega neće biti sa većim ibaditima doći osim insan koji je to rekao više puta od njega. Jeli to teško da čovjek sjedni, pije kahvu lagano i za desetak minuta naprste zikri i sto puta kaže ovaj veličanstveni zikr. Svakako, E, trebalo bi nam dosta vremena da malo prokomentarišemo značenje ovog zikra, ali generalno la ilaha illallah, opet se vraćamo, to su, to su riječi tauhida, nema Boga osim Allaha, nema onoga koji zaslužuje da mu se robuje osim uzvišeni Allah, wahdehu, la šerike, le, on nema nikakvog sudruga, samo je on taj ko, koji zaslužuje da mu se ibadet e, čini, čini lehu mulku wa lehu hamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir. sva vlast pripada njemu sva zahvala pripada njemu wa huwa ala kulli shay'in kadir. i doista je on svemogući Mislite da čovjek stotinu puta i zajutra kaže Allah je svemogući. Pa kada mu se desi neki musibet, neko iskušenje, Allah je svemogući. Allah je, Allah je kadar da, da to meni E, zamijeni, da, od, da me sačuva i tako dalje. Pa je ovo jedan veliki zikr koji bi trebali da uvedemo u svoj svakodnevni život. La ilaha illallah, wahdehu, la šerike leh, lehu mulku, walehu alhamdu, wahu ala kulli šein qadir. E, želio sam da, da ako Bog da se spomenimo još jedan hadis, ali, e, ali mislim da on još nije došao na red. U svakom slučaju, e, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, u hadisu 1612. od Ebu Zerra radi Allah se prenosi e, Allahu poslanik ali se letu sa nam rekao mi je hoćeš da ti kažem koje su riječi Allahu najdraži u istinu su Allahu subhanu wa ta'ala najdraži riječi subhanallahi wa bihamdi hadis bileži imam muslim najdraži riječi hoćeš da kažeš nešto što voli tvoj gospodar onda su to riječi subhanallahi wa bihamdihi Braćo moja draga, mi ćemo se evo ovdje, ako Bog da, i, i zaustaviti. E, mnogo je dosta hadisa koji govori o vrijednosti zikra. E, možda ćemo mi imati tri, četiri naredna predavanja koja govori o zikru u različitim situacijama veličanja Allah subhanahu wa ta'ala. U svakom slučaju ovdje ćemo se, ako Bog da, zaustaviti. E, večera smo govorili o zikru Allahu, govorili smo o spominjanju uzvišnog Allaha, govorili smo da je e, zikru Allah veličanja Allah subhanahu wa ta'ala ibadet, da bio e, ibadet primljen argument treba da bude iskreno radi Allah subhanahu wa ta'ala izrečen, ali isto tako da bude kazan onako kako je to govorio Allahu poslanik. Spomenuli smo mnogo, mnogo koristi, praktičnih koristi u svakodnevnom životu e, za osobu koja svoje srce bude vezivala za Allaho i bude često e, veličala Allah subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinu od onih ljudi koji se njega sjećaju i koji njega često spominju na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke wa etubu ilik.